павольна спускаецца на зямлю майскі вечар змрок мяккі шаравато празрысты колеры ў ім як бы злёгку прыглушаны змешаны в адной непадзельнай гаме чарнее гола яшчэ зямля шарэюць кусты з ваколіцы з нізіны цягне прыемнай вільготнасцю там у нізіне прабуе голос кулік. Тысячамі шорахаў напоўнен майскі вечар. Можа, прабудзіліся ад зімовай спячкі мышы і шасцяць у леташняй пожні. Можа, жыруе на першай кволай траве заяц хораша вось так у чатырох ісці палявой дарогай дыхаючы на поўныя грудзі густымі пахамі разамлелай тлустай зямлі над галавой высокае неба мясцінамі як попел шэрае мясцінамі святлейшы і зоркі на ім як незлічоныя срабрыстыя іскрынкі Дарога подсохла прухка ісці лёгка. Наперадзе ў мястэчку прывабны ланцужок агнёў, што запаліліся у хатах і на слупах, на вуліцы, і самыя зыркі агні у вокнах школы. Яны пануюць над усімі астатнімі яны, нібы вянок гэтай вячэрняй прыгажосці няма большай радасці, чым тая, якую дае таварыскасць і дружба. Яднанне маладых сэрцаў, неспакушаных, адкрытых насустрач усяму прыгожаму, высакароднаму, што ёсць у жыцці. Іці па зямлі. Множ багацце як красу, цей шчасце людям. Шануй сяброў, Б без іх ты нішто толькі з імі адчуваеш сваю сапраўдную сілу. Любі вось гэтую зямлю шэрую вясновую, Яна цябе ўзгадавала, дала для адлёту крылы. Ніколі не забывай яе, дзе б ты не быў, кім бы ты не стаў. Тут ты сказаў сваё першае слово, спазнаў першае шчасце, яна твоя маці. Радасна, але чамусьці і смутна ў такую вячэрнюю часіну. У душы ўздым няяснае прадчуванне нечага вялікага, значнага, што абавязкова надыдзе здзейсніца, закружыць у зіхатлівым веры і разам з гэтым незразумелы неспакой трывога адкуль яны пра што гавораць Няўжо няма ў жыцці чыстага бесхмарнага шчасця без ніякай прымесі з грызотай Чым навеяны нечаканы гэты смутак што раптам холодным камяком варухнуўся ў сэрцы Можа гэта проста трывога ростанюк, калі дарагое зведанае застаецца ззаду, а новага яшчэ не відаць, яно як бы схавана за хісткай пялёнкай ружовай дымкі. Ты яшчэ вельмі мала ведаеш, маладосць, і ты не адкажаш чаму у мяккі спакойны вясновы вечар, Набягае смутак задумення на твой ясны твару хлопцы выбіліся на местачковую вуліцу хваля святочнасці тут яшчэ не спала на кожнай лаватцы свая кампанія зычныя галасы смех недзе ў двары рыб пае гармонік гулка бухае бубен даносіцца не вельмі суладная песня мужчыны напінаючыся цягнуць кацюшу жанкі на пасею горочки. Мельгаюць белыя сукенкі дзяўчат, яны ў шэра не вечара белыя, Нехта зусім не да часу сячэ дровы. Некаторыя вокны ўжо цёмныя, не светяцца. Пад нагамі сухі пясок з палісаднікаў патыхае терпкім водарам. Чаромха бэс хутка зацвітуць. Слухай, стратег. Як ты ацэньваеш міжнароднае становішча? пытае мікола у лобіка. Сам газеты чытаеш. Мне брат чытаць некалі. Паспрабуй адразу чатыры класы вясці. Вечарам хоць бы шыткі праверыць. Як там ромель у афрыцы? Афрыка не галоўная, адказвае лобік. Па-мойму, Германія нацэлілася на бліжні ўсход. Грэцыя ў немцаў, балканы ў немцаў, крыт захапілі. Ясна, Хочуць прабрацца ў месапатамію да нафты. Калі гэта ўдасца Англіі, канец, Дык што? Гітлер паўсвету захопіць. Ніхто не ведае, ясна адно. Германія цяпер самая моцная з капіталістычных краін. За паўтара года Еўропы як не было. Мікола не пярэчыць з усіх чатырох лобік найбольш кампетэнтны ў пытаннях палітыкі. З таго часу, як пачалася вялікая еўрапейская вайна, Ён штовечар пасля прыходу пасажырская цягніка выстайвае лякі ёска, там прадаюць маскоўскія газеты за ўчарашні дзень. Звычайна газеты прыходзяць праз два дні, і асноўныя навіны лобік такім чынам ведае першы. Ён акуратна чытае ўсе ваенныя агляды по часопісу аганёку любіць паговорыць пра вайну з кожным, хто б не сустрэўся. Падышлі да школы. Ля параднага ўвахода топяцца семікласнікі, іх на вечар не пускаюць, ён для старэйшых класаў ад 8 до 10. Ну пра як толькі праціснуліся ў вестыбюль, адразу знік, пакінуўшы хлопцаў трох. Ён заўсёды так робіць на людзях як бы аддаляючыся ад сяброў, але і вінаваціць яго цяжка. Ну праявек сакратару камсамольскай арганізацыі ёсць справа да ўсяго. У доўгім школьным калідоры тлуме тусня хлопцы дзесяцікласнікі стаяць асобнай талакой, гучней за ўсіх рагочуць, не сціхаючы нават пры набліжэнні настаўнікаў яны ўжо нікога не баяцца ім у школе засталося нядоўга міця падышоў да свайго девятого класа з десятцікласнікамі стаять няёмка праграма вечарам мастацкая самадзейнасць потым танцы з напавачыненых дзвярэй клуба які адначасова служыць і памяшканнем першага класа на даносится ціхае трэньканне. Там ідзе апошняя рэпетыцыя. Першым будзе выступаць струнны аркестр. Заклапочанымі тварамі бегаюць удзельніцы танцавальнага гуртка у вышытых старадаўняга фасону сарочках і спадніцах. Міця стаіць ля акна, абводзячы позіркам доўгі калідору по якім уперад назад прохаджваюцца дзяўчаты што ў самадзейнасці не ўдзельнічаюць яны амаль усе прыйшлі в абноўках сукенкі блузкі вясновых колераў белыя сінія расквечаныя і выгляд у дзяўчат куды больш святочны чым у хлопцу хлопцы нягледзячы на вясну апрануты ў шэрае цёмнае Міця любіць тлум мітусню вялікіх школьных зборыш, зусім не падобных на размераныя вучэбныя дні, з дзяжурнымі на калідорах, строгімі позіркамі настаўнікаў, званкамі. Такія вечары ахоплівае асаблівы настрой. Вучоба, экзамены, адзнакі ўсё гэта адступае на задні план, здаецца нязначным далёкім, перад вачами мора весялосці. Знаёмыя хлопцы і дзяўчаты паўстаюць у новым абліччы, І тое, хто як вучыцца, не мае тут на ніякага значэння. Ёсць другое жыццё. Не раз мільгала думка, нараджаючы смутныя, трывожныя здагадкі радуючы і палохаючы. Школьныя вечары нібы вестуны гэтага прывабнага незнаёмага жыцця з яго адметнымі законамі, зусім новай вагой усяму таму, што здавалася прывычным і цвёрдым. Не першы раз міця назірае, як расцвітаюць на шумных зборышчах дзяўчаты, якімі дасціпнымі, вынаходлівымі робяцца нават тыя, хто ні разу не меў у дзённіку пяцёркі і не саромеючыся перапісваеш чужога шытка. Ва ўсім гэтым, пра што міця няясна яшчэ здагадваецца, Ён адчувае сябе бездапаможным. Яму здаецца, што ніколі не наступіць дзень, калі ён стане сваім у бурлівым коле весялосці і бесклапотнасці. Ён не такі. Ён усяго саромеецца, бянтэжыцца, можа таму, што ўвесь час думае, Нават тады, калі навакол кіпяць смех, бесклапотнасць, шумлівае маладое мора. Пусцілі ў клубе, пакуль усе рассаджваліся на нізенькіх партах першакласнікаў, расхінулася за слона. Міця сеў ззаду ля сцяны разам з новымі сваімі аднакласнікамі, прымаком і плоткіным. Чарнявы з хударлявым прыемным тварам, Алексей прымак здаецца падлеткам, побач з плячыстым, маўклівым сашам плоткіным, у якога ногі не ўмяшчаюцца пад партай, і ён трымае іх на праходзе. Алексей і Саша сябруюць, і з таго часу, як міця перайшоў девяты клас, набіваюцца на дружбу. Стронны аркестр, паўкругам рассаджаныя на сцэне дзяўчаты і хлопцы, з мандалінамі, гітарамі, балалайкамі, зайграў. Мелодыя знаёмая, вальс над хвалямі, яго заўсёды іграюць на школьных вечарах і заўсёды ў такія хвіліны міцю агортвае прыемны смутак. Мелодыя, як і ўсё на гэтым вечары, вядзе ў іншы свет прывабны, неспазнаны, сама льецца ў душу пачатку спакойная трошки сумная на паступова поўніцца незразумелай трывогай нібы слёзы ў ёй крык настойлівае патрабаванне словамі тут не скажаш мяккія чароўныя пералівы гукі як бы закранаюць патаемныя струны душы яны адгукаюцца смуткуючы радуючыся ў адным у с уладным з музыкай настроі. У напаўцёмнай зале, дзе ўсё знаёма да дробязей, чучалы птушак у зашклёнай шафе, гербарыі мінералы, цішыня. Кепікі і смяшкі даўно сціхлі, толькі музыка і цішыня. Міця глядзіць на сцэну, там сярод схіленых над інструментамі дзявочых твараў ёсць адзін які б ён пазнаў сярод тысячы Гэта пачалося даўно яшчэ летась і гэта другая пасля шытка з вершамі міцява тайна сам сабе ён даўно прызнаўся што любіць сюзану адну яе у але хлопцы, нават сябры пра гэта нічога не ведаюць, як і сама сюзана, і пакуль што не трэба, каб ведалі. Міцю падабаецца самое імя Сюзана. Незвычайнае. Такое ён толькі аднойчы сустрэў у кнізе думкі аб адносінах, якія існуюць паміж хлопцамі і дзяўчатамі, часам наплываюць, трывожаць, ляміце іх адганяем. Сюзана вучыцца ў дзявятым класе разам з міцем, і цяпер ён бачыць яе штодня чуе яе голас смех. Раней было інакш. Раней, калі ён сядзеў у восьмым, дзяўчына ўяўлялася таямнічай і недасягальнай. Каб убачыць яе, Ён прастойваў усе перапынкі ў калідоры ля акна, назіраючы за ёй. Той дзень, калі не ўдавалася хоць на імгненне ўбачыць тоненькую дзевяцікласніцу, здаваўся шэрым і нудным. Ён ведаў пра сюзану ўсё, як яна ходзіць, смяецца, як папраўляе валасы, як сядзіць гартаючы кнігу. Міця ніколі не цікаюўся, адкуль сюзана, хто яе бацькі, это не мело значэння. Дастаткова было таго, што яна ёсць, ходзіць у школу, што ён можа на яе глядзець, поўнячыся стоянай радасцю. Зрэшты ён даведаўся, што Сюзана прыехала з другога больш славутага мястэчка, якое магло лічыцца нават горадам, што яе старэйшы брат лётчык. А бацька працуе урачом у бальніцы. Сюзана такім чынам належала да іншага свету, зусім незнаёмага для міці, І гэта яшчэ больш аддаляла яе акружаючы яе жыццё па-за школай таямнічай загадкавасцю. З чаго пачалося? Пачатку міце якраз не помніць. Ён, вядома, бачыў усё зана ў школе, Яна ў мястэчку ўжо тры гады з таго часу, як яна стала цэнтрам раёна, але той момант, калі ён упершыню, упершиню адчуў яе ўладу над сабой, адносіцца не да школы. Это здарылася пасля сёмага класа ў час летніх канікул, калі ён працаваў на чыгунцы ў рамонтнай брыгадзе. Дзень той быў гарачы спякотны, Мецю паслалі зносіць з станцыйных пуцей шлак. Шлаку было многа, дзясяткі шэрых куч сям там дыміліся між рэек у напарнікі міцю далі маўклівую шыракатварую дзяўчыну старэйшую за яго працавалі яны старанна зладжана шорхалі жалезнымі шуфлямі сыпаючы жужаль у драўляную скрынку і не згаварваючыся браліся за ручки насілак Меця спераду дзяўчына ззаду. Да обеду змарыліся. Паабедаўшы, заснулі ў цяньку пад штабелем драўляных шчытоў адно ля другого. Прачнуўся міце раптоўна, нібы ад нейкага ўнутранага штуршка. Он падхапіўся, яго позірк сустрэўся з позіркам сюзаны, якая ішла паў штабель. І ўсё але ў той дзень і ў наступныя міцю было страшэнна прыкро сорам над таго што сюзана бачыла яго соннага босага з парэпанымі чорнымі пятамі пазней ён супакоіўся наўрад ці звярнула яна ўвагу на хлопца якога не ведала і можа толькі мімаходь сустракала ў школе яна вядома, адразу забылася пра яго. Міця не забыў. Так увайшло ў міцева жыццё каханне. Яго можна было б лічыць неразделеным. Але міце сам пакуль што не дамагаўся ні знаёмства, ні сустрэчы. Яму здавалася, што так звычайна не зрабіўшы нічога, што узвысіла б яго ва ўласных вачах, і он просто не мае права падысці да сюзаны. Міця чакае усё ў будучым. Сюзанай звязана ўсё самае лепшае, што намеціў ён зрабіць у жыцці міцівалі туценні мары, няхай сабе хісткі і няпэўныя сігаюць высока, і яго абраніца займае ў іх не апошняе месца. Ён адчувае сябе як рыцар, які творыць у гонар сваёй дамы. Не мае значэння, што дама аб гэтым не ведае. Узнагарода прыйдзе пазней. Тое, што за один год міць адолеў два класы, параўнаўшыся з сюзанай, адбылося зноў жа не без яе дапамогі. Хоць яна аб гэтым не ведаем. Сюзана небачна прысутнічае ва ўсім, што ён робіць, аб чым думае. Ужо была першая ўзнагарода. У той дзень, калі міця прыйшоў у девяты клас, ён не раз лавіў на сабе зацікаўлены сюзанін позірк. Сам ён каратком глядзіць на яе ўвесь час. Мецю здаецца, што Сюзана ведае нешта такое, чаго не ведаюць другія, тыя, што сядзяць з ёю побач, размаўляюць, вучаць разам урокі усміхаецца яна загадкава задуменна а калі адказвае на пытанне настаўніка то заўсёды нібы штосьці не дагаварвае вучыцца сюзана не лепей чым многія другія але не горш ужо тут у девятым класе міця хутчэй чуў чым зразумеў сюзана а надзвычай прыгожая. Гэта адкрыццём напоўніла душу ціхай радасцю. Яго дзяўчына магла быць толькі такой, як ёсць. Канцэрт струннага аркестра скончыўся падружаныя воплескі. Яго ўдзельнікі, несучы інструменты пад пахамі проста са сцэны шмыганулі ў калідор. Міця сочыць толькі за сюзанай. Сёння яна ў сінняй шаўковай блузцы з адкладным каўнерыкам у чорнай спадніцы у туфлях на высокім абцасе. Твар задуменны, нібы нават хмуры. Чым яна незадаволена, Пасля аркестра танцы на сцэне, дэкламацыя, э, Гэта ўжо меней цікава, распора міця кідвае залу позіркам. Сюзаны няма. З калідора яна не вярнулася, становіцца сумна. Як бы нечая не хапае. Міця ведае пасля таго, як скончыцца канцэрт, парты з залы выцягнуць у калідор і пачнуцца, танцы под баян. Для многіх гэта самае цікавае на вечары. Гліміця на танцах ніколі не астаецца. Развітаўшыся з прымаком і плоткіным, Ён, пакуль на сцэне аб'яўляюць наступны нумар, прабіраецца ў калідор Сюзаны і там няма. Мабыць, пайшла дадому. Ад гэтага і маркотна і прыемна. Прыемна таму, што Сюзана не асталася на танцах, і ніхто не запросіць яе на вальс. Мінуўшы местачковую вуліцу, Міця выйшаў на ваколіцу у поле. На поле шары паўзмрок цішыня. Зоркі сталі ярчэйшыя, чым увечары, х больш. Суцэльным срабрыстым поясам цягнецца па небе млечны шлях. Над самай галавой знаёмы раскідзісты чарпак вялікай мядведзіцы. Справа ніжэй кучкаватым няправільным трохвугольнікам сіняватае сузор'я рыёна, якое вялікае бясконцае неба. Хто, калі ступіць першы на бераг новай, згубленай в агромністым зорным акіяне планеты? Што значыць зямля маленькая, Мізерная пясчынка сярод гэтага бязмернага срабрыстага россыпу чарнеюць кусты, невялікае зерцо вады ў лагчыне, як цьмяная люстэрка. На насы печыгункі перад будкай раз другі мільгнуў агенчык ліхтара. Бацька на абходзе. Міця не спяшаецца, ідзе павольна, Уражанні дня вечара, спляліся в один клубок. Міцей цяпер яшчэ жыве імі. Над усім гэтым, не адцягваючы ад разважанняў і думак, звініць музыка школьнага вечара.